Càpsules musicals amb en Rafael Corbí. Avui el que fem és marxar en la música internacional per descobrir aquesta talentosa artista nascuda a Texas i que està radicada a Nashville i que es diu Natalie Price. I loved him though, didn't like when we were kissing I started growing my hair out He said he liked it long Natalie Price és una cantant i compositora, la música de la qual barreja estils tan diversos com l'americana, l'indie folk i el pop melòdic, amb el que ella anomena Amerikinda. El seu àlbum eh, que us portem a terme és del 2023, es diu com ella i porta el nom de Natalie Price. disc esplèndid que és eh, produït eh, per l'excepcional artista que és eh, la Mary Brack i ens porta un estil de composició molt agradable que cobreix un estatus emocional ben divers en totes les seves cançons, de balades fins a temes que són o podrien ser clàssics del pop rock. Free, un àlbum que es va guanyar el respecte per uh, la seva maduresa i sobretot també per la seva autenticitat. cançons com I Couldn't See, que hem escoltat primer, o les diferents col·laboracions que es troben amb aquest disc, aquesta que en Down amb Stephanie Lambrick o aquesta mateixa, una cançó que ens aportava al costat de la productora, de la Mary Bragg i que es diu The Island. Let me land, cause I can't bear to let you go. He said, love, I'm a man I've been wandering so long. I'd almost lost all hope you existed at all. No són les úniques col·laboracions que trobem en aquest disc, eh, perquè també hi canta el tema All We Need, al costat de Jamie Harris. Some days you never know what hits you in the face. Was it love? Was it allergies? Falling out of grace? Sometimes you never see stops you on a dime. Was it greed or prosperity or stepping out of line? Ooh, everybody wrestles with their demons. Everybody's fighting to find freedom. una cantant eh, nascuda a Fort Worth, a Texas, eh, que ha estat eh, cantant des que va poder començar a fer sorolls, com diu ella mateixa, a la seva biografia, i escrivint cançons des que li van regalar la seva primera guitarra. Aquest estil eclèctic, que com hem dit abans, combina aquests elements característics de la música americana, aquest, aquesta música independent, música indie, però també americana, aquesta barreja de pop, folk i una mica de, de música country, i també dels altres estils característics de la música música americana que per excel·lència es barregen amb aquest estil. Una veu, com podeu escoltar, ben dolça, suau, Natalie Price. Star, letting your friends give a damn Oh, because I'm a friend and I care about that you cared more about you too. D'una cantant que podeu escoltar altres cançons, a part de les que s'inclouen d'aquest àlbum, com el tema Heavy, Monday and eh, Tuesday, o les seves darreres cançons, eh, que també valen realment eh, la pena poder-les escoltar. El seu senzill de 2025, que és el Monday and Tuesday, que ens la mostra molt més madura del que era dos anys enrere amb el seu àlbum, aquest que estem presentant en el dia d'avui, aquest disc anomenat com ella, Natalie Price. D'ella també destaquen les seves versions, com per exemple la que va fer d'un eh, tema en el seu eh, moment d'en Buddy Hall, aquell Crying, Waiting, Hoping, i que també doncs, va ser prou escoltat, sobretot també a través eh, de les xarxes socials, sobretot des del moment en el qual va començar a penjar els seus vídeos interpretant la seva música a través de YouTube. Un d'aquells valors a tenir en compte i que de ben segurament doncs, l'hauríem d'anar a escoltar i recordar. Us deixarem amb una de les cançons d'aquest eh, disc del 2023, però us recomanem doncs, que continueu buscant la seva música on trobareu peces eh, des de, com hem dit, aquell Through the Fog, aquell What eh, We Dream Now o All We Need. Precisament amb aquest What We Dream Dream Now, que forma part d'aquest àlbum, acomidem la presentació de Natalie Price. És una cançó que ens porta al costat de David Ramírez. coming over here. Nobody's leaving, nobody goes till we pass around the guitar. And when the sun burns out over this town, we'll be wishing on the shooting stars. Staying up too late, smiling as the fire dies down, and I can see your face. Funny what we daydream now. but I'm missing them today. I miss the heat on the street and the sound of the beat of the music playing. I never longed for the open road till I couldn't leave my home. And I'd even be fine just standing in line if I had anywhere to go. Trying on a sunburn, spinning like I don't run never any concerns. Funny what we daydream now, what we daydream now, what we daydream now. Cutting holes in all the things I used to complain about, cause they don't seem this is over, you'll come over and we won't think twice. We'll be glad we can say, Remember when. smiling as the fire dies down. I wanna see your face. Funny what I daydream.